almuhim kwamba yule mzee akamwambia nataka nikuozeshe ihda bnataya hataini kwa mahari yasiyokuwa mali mahari yake nini kuchunga mbuzi na Nabii Musa akachunga mbuzi alayhi salatu wasallam na mitume wote wamechunga mbuzi na kwenye kuchunga mbuzi kwa mitume kwa nini wanachunga mbuzi mitume kuna mambo wameyazungumza wanaosoma kwamba kama kuna wanyama wana shida kwenye kuwachunga mbuzi wamsogeza huyu mwingine akachoropoka kaenda hivi wamrudisha huyu kuna mwingine kaingia kwenye mgomba wa watu wamrudisha huyu kuna mwingine kuna kundi limeenda huko kwa mpaka ukata ukata hamali juu ya uchungaji wa mbuzi kwa maana unaweza ukawachunga watu wewe ndipo anapopewa utume sasa kadhalika mtume Muhammad kachunga mbuzi kwa watu wa maka kwa ujira alayhi salatu wasallam kadhalika na kwenye hadithi ya Sahal bin Sa'ad mtume sallallahu alayhi wasallam ah, alimwozesha yule sahaba kwa kile alichokihifadhi katika Qur'an kwa kile alichokihifadhi katika Qur'an akamwambia zawajtukaha nimekuozesha fa'allimha min alquran mfundishe katika Qur'an bali wanakwenda wanawazuoni kwamba mwanamke anaporidhia ile elimu tu aliyokuwa nayo yule mume basi sio kwamba mpaka amsomeshe a a nimeridhika na ilmu yake nimeridhika na hifadhi yake ya Qur'an yote huwa amehifadhi Qur'an nimeridhika na sehemu ya Qur'an aliyohifadhi hata kama hakuweka sharti la yeye kufunzwa hiyo ni mahali hili lina mfano naam lina mfano mamake Anas mamake Anas ibn Malik anaitwa nani mamake Anas Rumaysa Rumaysa bintu Milhan radhiallahu anha alipojiliwa na Abu Talha katika matajiri wa watu wa Madina Abu Talha akawa anamtaka uh, eh, Rumaisa Umm Sulaim radhiallahu anha akamwambia ah, mimi siwezi kuolewa na wewe huwezi kuolewa na mimi eh siwezi kuolewa na wewe na dhahabu na fedha akamwambia sitaki dhahabu zako sitaki fedha zako uridu minka lislama nachotaka kutoka kwako uislamu tu slimu fa in aslamta ukislimu fadhaka mahri kuslimu kwako ndiyo mahari yangu ananufaika nini Ummu Sulaim na kuslimu kwa Abu Talha nani atakayelisimamia hilo alaika bi rasulillah mwendee mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam mtume amekaa sala sala na masahaba wake anamwona Abu Talha anakuja anamwambia ya atikum Abu Talha wa ghurratul Islam ajhi anakujieni Abu Talha ngao Uislamu una katika paji lake la uso hajui alichokizungumza yeye na nani na Ummu Sulaim lakini anaona ana ngao wa Uislamu manake aje kuslimu yule ila kaja kaslimishwa na kuslimu kwake ndio ilikuwa mahari ya Ummu Sulaima maki Anas. Tukio hilo analisimulia Anas mwenyewe kuhusiana na mama yake na baba yake wakamu sababu So Anas mzee Malik alipohamia mtume pale Madina sallallahu alaihi wasallam akaona kwamba nabii katika aliyokuja nayo anaharamisha pombe na baba yake Anas alikuwa anapenda pombe akasema siwezi kukaa kwenye mji ambao inaharamishwa pombe. Akaenda zake Sham mzee Malik. Kwa akaolewa Umu Sulaim na Abu Talha al-Ansari kwa mahari ya kuslimu kwake tu. Kwa inafaa pia kuwa ni mahari eh, ya mwanamke, istikama ya mwanamme, kwamba wewe wataka mimi, mimi nataka wewe uwe salafi, shakuwa salafiyun ala aljadda salafiyun wa kusoma durus halaqat unahudhuria halqa soma unafanyia kazi unachokisoma hayo ndo mahari inafaa naam anasema Sheikh وفقه الله تعالى وحفظه من حق الزوجين عند عقد النكاح miongoni mwa haki za wanandoa wakati wa mkataba wa ndoa au mafungamano ya ndoa an yuwaffiya ar-rajulu al-mar'ata sadaqaha ni mwanamme ampe mwanamke mahari yake kamilan yakiwa kamili ghaira manqusin pasina kuwa na upungufu bihasabi mattafaqa alayhi zawjani kwa mujibu wa yale walioafikiana juu yake wanandoa hao wawili wako walioshurutisha mahari yatangulie kutolewa hata kitu kidogo likabakia deni na wako ambao wameolewa pasina kutajiwa mahari kama hakukuwa na maafikiano ya mahari kabla basi mahari yake itafanyiwa uwiano na mahari ya mabinti mfano wake, inaitwa mahrul mithli. Kwamba sawa, hatukutaja mambo ya mahari, ulioa tu, mshakuwa mke na mume sasa hivi, sasa atakuwaje? Mahari yake yatakuwa ni mahari sawa na dada zake walivyoolewa watu wa wanawake wa maeneo hayo, kwamba jamii yetu, urfu yetu, wanawake kama hawa, mabinti kama hawa, mahari yao inakuwa ni kadha wa kadha. Wajane kama hawa, mahari yao kwa inapungua, inakuwa ni kadha wa kadha na vitu kama hivyo, lakini anatakiwa ampe makamilifu, asimpunje wala asimnyime. Qala taala amesema Allah aliyetukuka katika suratul Nisa aya ya 4, wa atu nisaa sadukatihinna nihla, na wapeni wanawake sadukatihinna, mahari yao nihlatan kipawa cha wajibu wapeni kipawa cha wajibu atiyatan wajiba kipawa cha wajibu faridhatan lazima faradhi ya lazima tena an tibi nafsi minkum mvitoe hivyo au mtoe hayo mahari kwa kuridhika kwenye nafsi zenu na wanapewa wanawake waliokuwa ni mukallafa mahari yako haya mwanamke mwanamke ni mukallafa amekalifishwa na sharia kwa maana amebalagha tayari ana akili timamu ya maisha ndio anayekabidhiwa ama mwanamke bado akili zake hazijatulizana huyu hapewi akabidhiwi kwanza zinakuwa katika ulinzi wa mawali wake sababu anaweza akaja akampa huyo huyo mwanamume kafurahishwa akafurahi, bali zote chukua wewe. Amri hii ya kwamba wapeni wa, wa, wanawake mahari yao kipawa cha wajibu cha lazima, baadhi ya wafasiri wanasema amri hii imeelekezwa kwa wanaooa kwamba watoe mahari Wengine wakasema amri hii imeelekezwa kwa wazazi na walezi wa wale wanaoolewa, wale ndio wanaopeleka mahali wakazidhibiti. Kwa hiyo Allah anawaambia mwape wenyewe mstahiki zao, msizitumie kwenye mambo yenu, kwa sababu hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya watu zama za jahiliya, kwa sababu Waarabu zamani hawakuwa wakiwapa wanawake mahari yao chochote kwa hiyo Allah akawaambia msiwe hivyo kwa mnachukua mali za mabinti zenu wanaolewa kupika wakapike wao kufua wakafue wao pesa mchukue nyinyi si haki si haramu mzazi kutumia mahari ya binti yake lakini apewe kwa ridhaa ya binti mhusika baba, chukua kiasi kadhaa, kiasi kadhaa niachie mwenyewe. Sawa, kama ambavyo si haramu mzazi kumshauri mwanawe binti yake juu ya mahari ya kuitaja kwa sababu binti mara nyingi hajui maslahi yake. Maslahi yake anayajua baba yake na wakubwa zake. Ndio maana hawa waleo wakusema kwamba kitanda, godoro, kabati maanake ni chumba cha maisha mapya. Ukitokea umeachwa wewe, basi tena usije ukawa unarundikana huko na mabinti wadogo wa miaka mitatu, miaka sita kwenye chumba kimoja. Uwe na chumba chako mwenyewe. Adabu akishaachika asiende akapanga, sio adabu kama wanavyofanya wanawake leo hii, kwamba kishaachika, maanake mimi mtu mkubwa, mama yangu mimi anajua mimi nishakuwa mtu mkubwa yani aachiwe tu apange mtaani huko, binti kwa peke yake, si adabu. Akiachika anarudi kwao, anashika anakwenda kwa kaka yake. Hivyo ndio sawasawa yake binti wa Kiislamu. Kwa sasa umeshachika, umeshavuku ndoa, alafu unakuja huku mnaendelea kurundikana kwenye chumba hicho na watoto wadogo wasiokuwa na heshima kama basi angalau uone kitanda chako na kudhuru lako na kita, una kabati lako la nguo chumba chako tumekupa umejihifadhi wanaojua maslahi haya ni wakubwa zake kwa wanamshauri binti yao mahari yako una khiari lakini sisi kama wazazi wao, kama walezi wao, tunakushauri chagua kitanda godoro kabati kadha ukitaka mwenyewe uendane na mahari ya mabinti wa mtume sallallahu alaihi wasallam pia hilo liko kwako Kwa wameambiwa wazazi wasichukue mahari wa wao, wawape wenyewe stahiki zao. Na wanaume zama za jahilia wanapooa wanawake, ilikuwa mtu anamwambia mwanamke kwamba ndo mahari yake, anamwambia badala ya kumpa mahari innaki, anamwambia arithuki, tunakubaliana ya kwamba na kuoa ntakurithi ukifa watarithinani, na wewe utanirithi nikifa. Umekubali? Umekubali, ndo mahali tusubiriane kufa. Ukifa chukua, utachukua changu, ukifa nitachukua changu. Allah akwambia wapeni haki zao, atu nisaa sadukatihinna nihla kwa ni faradhi la lazima. Babu kama hakukamilisha mahari ya bibi babu kafa, lakini bibi anatwambia babu yenu na mdai mahari yangu. Mahari yako ilikuwa ni shilingi ngapi? Kipindi kile amenioa kwa mahari ya shilingi tatu au sunni Asija akatoka mtoto wa babu kumlipia deni ya baba yake kwa mama yake kwamba sunni ya baba hiyo akatafuta ile sumu ya zamani akampa mama yake. Mama sumu ya marembaba hiyo au sumu ya marembabu hii kwenye kipindi hiki mwaka huu 1445 Hijria. Tutauliza thumni au sumni kipindi kile mlikuwa mnanua nini? Sumni kipindi kile ulikuwa unanunua kabati la nguo, unanunua kitanda, unanunua godoro kwa tunasema godoro shingapi? laki nne. Kitanda laki tano tisa. Kabati la nguo laki sita kumi na ngapi? milioni moja na eh, kumi na tano milioni moja na laki tano kwa mzee, usituletee sumu, tunataka milioni moja na laki tano wapewe hawa mahali zao. Ni faradhi ya lazima itokee, mwenyewe amenini amesamehe amesamehe kwa ridhaa ya nafsi yake. Hii aya ni dalili ya mahari, mahari kwamba wapewe mahari zao kamili, Allah anasema waatu nisaa sadukatihinna nihla na aya za mahari ziko nyingi kwenye Qur'an bali ya hii وقال تعالى na amesema Allah aliyetukuka wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin na pindi, pindi mtakapotaka enyi wanaume istibdala zawjin kubadilisha mke makana zawjin pahala pa mke mwingine ha? kata mti panda mti mwingine asema ah, kata mti panda miti miwili wa in aradtum istibdala zawjin na pindi mtakapotaka kubadilisha mke makana zawjin sehemu ya mke mwingine nini maana ya aya hii kwa maana mkamwacha mmoja alafu mkamwoa mwingine ndio maana yake kubadilisha mke sehemu ya mke katoa yule kaika hii kwa maana hakuna ubaya juu yenu kufanya hivyo wala hakuna hatia lakini wa ataitum ihdahunna qintara mtakapokuwa mmempa mmoja wao hao wawili hao anaingia na anayetoka mkawa mmempa mmoja wao kintwara ai malan kathira mali nyingi ima atokaye au aingiaye Allah akasema ihdahunna mmoja wao hakubaini ni yupi hapo anayetoka au anaingia ili waingie wote kwamba ima umempa anayetoka zikawa zile mali zako ulizompa na ushamwacha ndo anaondoka kuna na kitu kinakuingia kwenye nafsi ah yeye ndo anaondoka na magari yangu umempa magari matatu amekuja na vijana madereva yule kaingia kwenye pajero yule kaingia kwenye prado wanafungua geti ukawa wanaangalia ah ndo anatoka nazo